Malbono ne existas. Lau brněnská tisková misie o so vo botomo co zo. Iu profesoro en iu universitato demandis al studentoi. Ciu la dio kreis cion sur la tero? Iu studento respondis, yes. La profesoro de nove insistis. Ciu vere ciu ancau mal bonon? Do, poste facte la dio ne estas bona. Dio estas malbono. bono. La studentoi silentis. La professoro estis contenta prisimem. Sed iu alia studento aligis por demandi. Signoro professoro, ciu mi raitas starigi demandon? Compreneble, jesis la professoro. La studento staricis cae demandis, «Ciu existas malvarmo?» «Certe, stranga demando. Vi neniam malvarmas?» La studentoi ecridis. La studento daurigis, «Reale, signoro, la malvarmo ne existas. Lau reguloi de fisico, malvarmo estas nur manco de varmo. Homon kaj objektojn ni povas science priskribi kaj mezuri iliajn varmecon, varmecan energion, sed neniam radiadon de malvarmeco. La nocion malvarmo oni creis, porce ni povu priskribi, e ni sentas mancon de varmo. La studento parolis plu. Signoro professoro, ciu existas lumo? compreneble che existas respondis la professoro ne same anca la mala ne existas reale estas mala lume dank al ne esto de la lumo lumon oni povas esplori sed la mala oni mesuri ne povas mala ne havas sian mesurilon. mala estas nur vorto kiun elpensis homoi por nomi mancon de la lumo. La iunulo donis sequan demandon. Signoro, ciu vere existas malbono? La professoro penseme respondis. Nu, certe, ciu tage ocasas malbono. Homoi estas agresemai, fiagas, perfortas, cio estas manifesto de malbono. La studento respondis. Malbono ne existas, signoro. Malbono estas manco de bono, manco de amo en coro de homo. La malbono ec estas same ciel malvarmo cae malalumo. La professoro excelentis cae sidigis. Oni dire la iuna studento estis Albert Einstein.